بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل أبريباد الله جل شانه دونسهم صلاة السلام نبسني الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى وبيكو يبيرو يتأ بويتس الله جل شانه استسكو بقبيازن شنمو يتمرتي وسنكو مسلمان مسلمان Allah tabaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braćo, ja sam prošli put rekao, u stvari obećao na jedan način, da ćemo večeras nastaviti uh, sa našim govorom o imanskim šartovima. Međutim, neće biti prvi put neću da vam kažem da vam slažem, ali da promijenimo temu, ali da tako kažem radi, radi potrebe. Pa ćemo inša Allah i ta'ala u jednom od narednih e, predavanja nastaviti sa našim tumačenjem imanskih šartuma. E, naš brat Safet je odšao na hač, pa me zamolio da e, u njegovom terminu, koji ima e, predavanje, koji ima u Fahdovo džami, da dok je na putu, da e, držim braći predavanje gore u Sarajevo. Pa sam ja sa njima u prošli utorak počeo e, jednu temu koju sam mislio da završim u dva, tri predavanja. A to je mislio sam da im komentarišem Kitabul Ilm, odnosno poglavlje o ilmu i sahihul Buhari iz Buharije. Pa sam vidio, nakon što sam održao to predavanje, da u tom predavanju ima korisni. Odnosno da ima stvari na koje bi se, ako ništa, e, trebali podsjetiti. Odnosno, dobro bi bilo da se podsjetimo. Pa sam zato e, imao želju da to isto predavanje, tako da kažem večeras i ovdje sa vama podijelim. Draga braću, normalno vi znate e, i sigurno ste slušali predavanja o vrijednosti znanja. Međutim, od e, podsticanja, odnosno podsjećanja, na ovu stvar nikada ne može biti nikada ne može biti dovoljno. Jer znanje je, kao što znate, nešto najuzvišenije ovo je. I sve, svaki uspjeh do kojeg čovjek dolazi, dolazi samo radi svog znanja, odnosno radi znanja kojeg ima i kojega naravno uči da potome postupa i kada čovjek potome uradi, Allah tabarak wa ta'ala ga nagradi, odnosno da mu uspjeh i na dunjaluku, i na dunjaluku, i na ahiretu. Pogotovo još jedna druga stvar koju bi želio sada ovdje napomenuti. A mi smo nedan, e, tako da kažem, da povežem s onim što smo govorili prošli put. Mi smo prošli put govorili o tim nekakvim ljudima, koji liječe na neispravne načine. Zatim smo govorili o novotarima koji podržavaju takve ljude i tako dalje. Obrate pažnju sada na jednu stvar. E, Čovjek u islamu, kada je bolestan, kada ima neki problem, osnova je da će potražiti, da tako kažemo, lijek u nečemu što se zove medicina. I zato vidimo, još za vremena poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ljude koji su bili bolesni slao ljudima koji su u tom vremenu bili poznati kao ljudi koji poznavaju medicinu. To jeste koji su bili poznati kao doktori, ono narodni doktori. I zato je došlo više hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je ljude koji bi došli poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da se žale da imaju neke probleme poslao tim ljudima. Da ova stvar nije bila prisutna kod muslimana, to jeste da traže lijek za svoje bolesti. Jer kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da Allah tabaraka wa ta'ala nije dao ni jednu bolest, a da za tu bolest nije dao lijek. Da muslimani nisu tražili lijek. Da nisu tražili lijek. Ne bi medicina u islamu toliko napredovala koliko je napredovalo kroz historiju islama. I zato u vremenu kada su muslimani pisali o medicini, kada su vršili operacije, kada su govorili o tim stvarima, o tome zapad ništa nije znao. I zato znate da e, ljudi koji su pisali muslimanu medicini, kao što je Razi, kao što je Ibn Sina i drugi, da su se zapadni, da su se zapadni učenjaci, odnosno mislioci, koristili od onoga što su oni pisali. Da su muslimani, znači šta je pojenta, da su muslimani išli ljudima koji su, da kažemo, nekakvi vraćari, siherbazi, i tako dalje, da li bi napredovali ovome, ne bi, ne bi nikada napredovali. Međutim, bolest ponekad, odnosno neki poremećaj kod čovjeka, može da bude nešto što se zove psihički. Ili da kažemo da ima veze sa onim što se u islamskoj terminologiji naziva sihr, ili što se naziva hased, zavist, ili što se naziva oko, i tako dalje. I lijek za te stvari je gdje? U Kur'anu. I u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, taj način liječenja Kur'anom u islamu ima pravila. I ko se može baviti tim? I kako se bavi tim? I kako se čovjek od toga liječi? Međutim, jedna stvar što je najbitnija, najbitnija, a to je, da draga braćo, da Islam, da kažemo, naredio čovjeku stvari, odnosno zabranio čovjeku stvari, naredio mu nešto da čini, zabranio mu nešto da čini, koje ga ne bi doveli da bude u takvom stanju. I zato većina ljudi koji imaju problema, da kažemo većina, sa sihirom, sa ovim, imaju problema radi svojih dijela. Zato što su prekršili granice koje im je postavio Allah tabarak wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ako se vratimo na sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da je došlo toliko tih zabrana koje su upravo radi ovoga da čovjek ne bi, da mu ne bi ishod bio da oboli od ovakvih da oboli od ovakvih stvari. I zato onda još uzmijete obzir. Kada se ljudi od strane, odnosno kada se ljudi udalje od Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, kada se udalje od Islama, zamislite kolika je onda praznina u njihovom životu. Da kažemo jedna duhovna praznina. Čovjek je duhovno potpuno prazan. I onda bilo koja stvar da ga zadesi, da ga podesi, čovjek ne zna odgovor na to. Međutim, čovjek da ima vjere, znao bi šta je sabor da sabura. Čovjek bi znao šta znači Allahov kader. Čovjek bi znao šta je zadovoljstvo sa Allahom i tabarak ta'ala kadrom i tako dalje. Međutim, kada ljudi nemaju kod sebe vjere, nije čudo znači da i psihički odu i da odu ovako i da onu onako. Međutim, čovjek ko ima vjeru, ko ima nur koji ima Allah tabarak wa ta'ala dao, sa kojim gleda, sa njim se stvari drugačije dešavaju. I zato ovo sve vraćam se na znanje. A to je, draga braćo, da znanje je nešto što opet, zapamtite, sprečava čovjeka da bude nesretan i na dunjalu i na hiretu. Šta je to što sprečava čovjeka da bude nesretan? Odnosno, šta ga čini da bude sretnim i na dunjalu i na hiretu, jeste znanje. I zato dobro zapamtite večeras izreku imama Ahmeda, gdje govoreći o znanju kaže da je čovjek potreban za znanjem onoliko puta u danu koliko je potreban u jednom danu da udahne. Adad al anfas. Onoliko puta koliko čovjek ima potrebu da udahne u jednom danu, da uzme zraka, da ispusti, toliko mu je potrebno, tolika je njegova potreba za znanje. Ovo izreka imama Ahmeda. I zato, znači, čovjek, sve što stari kao musliman, samo može da se povećava njegova svijest, odnosno da vidi kolika je vrijednost znanja u islamu. I šta znači da ja ti. Što znači da se okupljamo na mjestima gdje se govori o Allahu i tabaraka wa ta'ala vjeri. Što znači da čitamo knjige koje govore o Allahu i tabaraka wa ta'ala vjeri. Opet kažem, predavanja i knjige i predavači i ulema koja je na Kur'anu i sunnatu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I koja tumači vjeru onako kako je vjera objavljena. A vjera je objavljena kao lahka i kao jednostavna. Jednostavna za pojmit ne vjeru da se uzima od ljudi koji su novotari i koji miješaju Kur'an i sunnet sa svojim mišljenjima, sa svojim strastima, koji miješaju sa ovim ili onim stvarima, da nam Allah ta'ala podari uspije na Kur'an i sunnetu. Imam Bukhari, rahmetullahi alaihi, je uh, poglavlje o znanju, odnosno knjigu znanja, znači da kažemo poglavlje, započeo sa poglavljem ili kako se naziva sa glavom, koja nosi naslov Fadlul Almi, vrijednost znanja. Vrijednost znanja. Znači, na samom početku imam Buhari je tio da da do znanja onome koji će čitati njegov sahih ili koji će slušati predavanje iz njegovog sahiha, da čovjek vidi da zna zbog čega da traži znanje. Jer ti sada da odvojiš sat vremena u jednom danu za nešto, treba da znaš zašto ćeš odvojiti. Da li je vrijedno da se zato odvoji vrijeme ili nije vrijeme da se zato odvoji vrijeme? Zato imam Buhari na samom početku, prije nego što ću govoriti o drugim stvarima koji su vezane za znanje, spomenuo je vrijednost znanja. I onda je u ovom poglavlju spomenuo samo dva kuranska ajeta. Nije spomenuo ni jedan hadis, jer ponekad imam Buhari, iako je njegova zbirka knjiga, odnosno iz hadisa, spominje u poglavlju samo ajet. Tako je ovdje spomenuo samo dva ajeta. To je ajet iz sure, iz sure, kad sam je Allah, kako nazve, sure Mujadele, i ajet iz sure Taha. Ajet iz sure Mujadele, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, jerfa'i Allahu alladhina amanu minkum, والذين أوتوا العلم درجات Allah će one od vas koji budu vjerovali i one koji budu učeni uzdignuti darađama. Znači šta se misli ovdje? Znači misli se ovdje, draga braćo, da će Allah te tebara ta'ala ljudi koji su mumini, koji su vjernici, uzdignuti i na dunjalku i na hiretu. Međutim, među njima će posebno uzdignuti one koji kod sebe imaju znanja. Znači vjerni kakav god on da, da bio, imao znanja ili imao znanja, Allah te tebara ta'ala će ga radi njegovog vjerovanja uzdignuti nekoliko deređa. Međutim, što bude imao više znanja, Allah tabarak wa ta'ala će ga sve više i više uzdizati. I zato Allah tabarak wa ta'ala kaže i one od vas koji su učeni, koji imaju znanja, Allah će uzignuti darađana. I zato će vam ovo možda najbolje pojasniti hadis kojeg smo više puta spominjali. Hadis je zabilio žima Mebu Dawud u svom sunanu i ovaj hadis, znači, ako ovo ne učini čovjek i ne podstakne ga, da uči Allahu tabarak wa ta'ala knjigu i da odvaja vremena svakodnevno za Kur'an, Ja ne znam da li ima išta na dunjaluku što ga može podstaknuti na to. A to je hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže yuqalu li sahibi l-Qur'an yawm al-qiyama. Znači onome koji učio Kur'an na dunjaluku na ahiretu, odnosno na sunjem danu, biti rečeno uči i penji se. Iqara vartaki. Uči i penji se. Šta misli uči? Uči Kur'an onako kako si ga učio na dunjaluku koliko si na dunjalku znao od Kur'ana, to što si znao uči sada. Uartaki. I kaže penjise. Šta se misli penjise? Mi se sigurno slušali da u džennetu ima deređa. I neće se u džennetu biti na istoj deređi. Allah tabarak wa ta'ala je učinio i da džennet koji je uživanje vječno da ima deređa. Da Allah tabarak wa ta'ala na veću deređu postavi onoga koji je više zaslužio na dunjalku. I između ostalog, jedna od tih mjerila po kojima će se ljudi odlikovati u džennetskim darađama, jeste koliko je Kur'an znao na dunjalku. Kaže, uči i penji se, jer kaže, tvoja je darađa kod posljednjeg ajeta kojeg završiš. I zamislite kako će, kako će biti, zamislite taj prizor na sudnjem danu. Da ti biva rečeno, stani, znači nešto poput lifta. Stani, uči i penji se. Ima li tog čovjeka koji nije naučio Kur'an na pamet, a da neće poželiti da je naučio još nekoliko ajeta? Ima li tog čovjeka da neće poželiti da je naučio još nekoliko ajeta? Nema ga. Neće ga biti. Osim onoga koji je naučio cijel Kur'an na pamet. Ako ga Allah tabaraka wa ta'ala uvede u džennet. Kažem, ako ga Allah tabaraka wa ta'ala uvede u džennet. Jer da čovjek nauči cijeli Kur'an na pamet, nije mu to nikakav garant od jahannamske vatre. Jer kao što je došlo u hadisu koji je zabilježio, ima muslim u svom sahihu od Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao Ebu Hureyri da prva trojica sa kojima će biti potpaljena jahannamska vatra, jedan od njih jeste hafz Kur'ana. Jedan od njih jeste hafz Kur'ana. Znači kojem je Allah tabarak wa ta'ala podario i smilovo I dao cijeli svoj govor cijelu svoju objavu dao u njegovo srce i u njegovu glavu, međutim taj čovjek dao prednost svojim strastima, da nas Allah tabarik wa ta'ala od toga sačuva. Međutim, ako uđe u džennet, pogledajte kakva će biti njegova odlika. Međutim, po ome vidite kakva je onda odlika što čovjek zna više Kurana na pamet. I zato, braću, ako svoju mladost nećemo u tome trošiti i svoju energiju da se takmičimo u ovim dobrim stvarima, u što ćemo trošiti? I zato zamislite ovdje još jednu stvar što vidite iz ovoga. Znači da će na ahiratu, odnosno na sudnjem danu, znači u džennetu, biti učenja Kur'ana. I zato, subhanallah, da se Allah smiluje, prije nekoliko dana sam naišao na jednu izreku od šeha Ibul Hasana Kurdija, jednog poznatog šeha i alima, jednog velikog alima kiraeta u današnjem vremenu iz Damaska, iz Šama, koji je preselio prije nekoliko godine, koji je govorio, kaže, volim džennet volim džennet zato što će u njemu biti učenje Kur'ana. Između ostalog. Znači, nadam se i očekujem džennet, kaže, zato što će u njemu biti šta? Zato što će u njemu biti učenje Kur'ana. Znači, pogledajte, subhano, kako ljudi koji su vezali svoje srce za Allahu tabarak wa ta'ala, govor kako razmišljaju. Znači, između ostalog, zato što će u džennetu biti učenje Kur'ana. I zato da nas Allah tabarak wa ta'ala, da nam se smiluje i da nam porad, podari svaki hajr na dunjalku na hiretu. Zatim drugi ajet koji je nameo Imam Buhari, kada u pitanju vrijedno znanja, jeste ajet sura Taha u kojem Allah tabarak wa ta'ala kaže وَقُمْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا Ajet u kojem se uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam gdje mu naređuje dovu, odnosno podučava ga dovi koju će učiti, koju će izgovarati, međutim u to vrijeme to naredba drugima da se povedu tu za poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, a to je dova وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا Reci Allahu povećaj moje znanje. Gospodaru moj, povećaj moje znanje. I zapamtite dobro da Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu i sunnetu nije naredio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da traži povećanje bilo koje stvari osim čega? Osim znanja. Jedina stvar gdje je došla da se da poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži povećanje neke stvari, to je došlo povećanje znanja. I zato nema sumnje, nema sumnje da i kroz ovo se vidi šta, da se i kroz ovo vidi, znači kolika je kolika je vrijednost znanja. Normalno kada se kaže ovo je jedna stvar koju ljudi e, često često postavljaju pitanje, a to je kada se zna, kaže u islamu znanje, na koje se znanje misli? Jel to samo znanje Kur'ana, sunneta, hadisa, tafsira i tako dalje, ili to podrazumijeva i druge dunjalučke nauke. Kažemo, osnova je kada se spomene, kada se spomene znanje. Misli se na znanje koje korist, čovjeku koristi i na dunjaluku i na hiretu. I tu prije svega dolazi znanje o propisima vjere. Jer zamislite, znači kakva je fajda da čovjek godine, tako da kažemo, troši da nauči, na primjer, nauku koja se zove hemija ili biologija ili ovo, međutim ne zna osnovne stvari u svojoj vjeri. Ne zna šta je to što mi Allah tabarak wa ta'ala zabranio. Ne zna šta mu je Allah djelašanu naredio. Ne zna šta je pohvalno. Ne zna. Osnovne stvari ne zna, međutim hoće da se približava Allah tabarak wa ta'ala sa nekim drugim naukama. Znači, prva, u, da kažemo, prva faza te nauke jeste nauka o tvojoj vjeri. Znači da znaš kako da robuješ Allahu tabarak wa ta'ala. Znači osnovne stvari. I zato tu prije svega dolaze Prvo da znaš šta je vađib, šta je farz, šta je haram. Posle toga da znaš koje su stvari pohvalne i tako dalje. Međutim, ni u kom slučaju da čovjek zapostavlja osnovne stvari, a da ide, odnosno da traži, da traži, neke, da traži neke druge stvari. Mada naravno, posle toga i dolazi svaka stvar koja koristi muslimanima. Svaka stvar koja koristi muslimanima, znači je pohvalno, pohvalno da se zna. Znači čak može biti i neka stvar koja je haram, da određena grupa ljudi ili broj ljudi da nauče tu stvar kako bi se sačuvali, kako bi se sačuvali od te od te stvari. Međutim normalno u određenim momentima i određeni uvjetima. Poslije toga ima Buhari naveo hadis u kojem se govori o adabu, o nekim adabima, odnosno normama ponašanja prilikom traženja znanja. Jer Imam Buhari, nakon što nam je spomenuo, što, nam, što je spomenuo, o vrijednosti znanja, kao da nam kaže stani. Ne možeš svakako tražiti znanje. Moraš da se okitiš osobinama kako bi tražio znanje. I da znaš kako da traži znanje. Jer čovjek ne traži znanje, samo informacija radi. I samo da prikupi informacije. Čovjek znanje o kojem mi govorimo traži kako bi to sproveo u praksu. Kako bi to me pozivao. Kako bi pozivao Allahu tabarak wa ta'ala kroz to znanje koje koje posjeduje. I zato čovjek mora da zna kako da traži to znanje. Jedna stvar što je također bitna. Ako čovjek ne bude imao ovih norma ponašanja, odnosno adaba prilikom traženja znanja, koliko god bio pametan i inteligentan, Allah neće dati baričat u njegovom traženju znanja. Međutim, ako čovjek bude imao ponašanje i znao se kako se ponašati prilikom traženja znanja, Allah će dati baričat u njegovom traženju znanja. I zato vam kažem, ovu stvar dobro dobro o njoj razmislite sebe radi. Jer koliko je ljudi koji su se i naslušali, i naslušali, i naslušali, i naslušali predavanja, međutim sa svim tim što su naslušali se, završili su gdje? Znači daleko tog znanja. Čovjek nauči nekoliko džuzeva Kur'ana, kasnije završi ko pjevač, završi ovakav, završi onakav. Znači nije mu Allah te wa ta'ala dao baričat u njegovom tražu znanja. Nije mu dao hajru u njegovom tražu znanja. Zato što nije imao neke od ovih adaba, nije možda tražio iskreno, Jer nije se znao ponašati, ili ovo, i tako dalje. Ima Bukhari ovdje naveo hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu. Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu kaže, kaže, bili smo sjedili i poslanih sallallahu alaihi wa sallam nam se obraćao. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam nam je govorio, znači držao nam je govor. Kaže, kada je došao čovjek, beduin, znači čovjek sa strane iz pustinje, I kaže, upitao je, odnosno rekao je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, mete sa'a. Rekao mu, kada će sudnji dan? Međutim, bio je momentu kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio. Pa poslanik, kada je čuo to da ga pita, nije mu odgovorio. Nego je samo nastavio sa svojim govorom. Pa su neki ljudi koji su to vidjeli, ono, međusobno rekli, ili u sebi rekli, poslanik ga je čuo, međutim, nije tijelo da mu odgovori zato što je zato što mu se nije svidilo njegovo pitanje. Poslanik Ali salatu selam nije volio da ljudi pitaju o sudnjem danu. Jer se normalno došlo, je, znači da sudnji kad će biti sudnji dan, zna sam Allah te barekuta Drugi su rekli poslanik Ali salatu selam nije čuo. Pa kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio sa svojim govorom, rekao je gdje je onaj što me pitao o sudnjem danu. Pa on je rekao ja sam Ja sam te pitao Allahu poslaniće sallallahu alaihi wa sallam. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Iza dujja'ati l'amanatu fantadhiri sa'a. Kaže kada ljudi počnu ostavljati, odnosno ne ispunjavati kako treba svoje obaveze, svoje emanete, kaže onda očekuj sudnji dan. Pa mu ovaj čovjek reče, a kada će to biti? A kada će to biti? To jeste kada će ljudi prestati kada neće voditi računa o svojim obavezama, o svojim emanetima, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, idha usida l'amru ila gajri ahlihi. Kaže, kada se funkcije i položaj budu davali onim ljudima koji to ne zaslužuju. Imam Buhari je ovaj hadis naveo kako bi nas podučio nekim adabima vezano za traženje znanja. I nekim adabima vezano za onoga koji govori. A to je prije svega da onaj koji govori kada mu dođe neki čovjek koji ne poznaje ove adade i koji ne zna kako da se ponaša, kako god da bude gru prema njemu, da mu opet na kraju, na jedan način, da to znanje koje mu traži od njega. Jer može biti da čovjek uistinu želi iskreno, međutim ne zna kako da se ponaša. Međutim, stvar koja je mnogo bitnija, to je da mi kao oni koji tražimo znanje, da znamo kako da se obraćamo kada postavljamo pitanje. I zato ima Buhari nabe ovaj hadis. Znači da nas poduči kako da postavljamo pitanje. I zato ulema kada govori o načinu traženja znanja i o adabima traženja znanja, između ostalo postavi, između ostalo govori o tome kako da čovjek pita. Kako da pita onoga od koga uči. Pa tako kažu, lijep, lijepo pitanje, odnosno na lijep način postaviti pitanje je, kaže, pola znanja nisfu la ilmi husnu suali. Pola znanja je da znaš lijepo postaviti pitanje. Znači da znaš imat edeba onome postaviti, onome kako da postaviš pitanje onome od koga tražiš odgovor. Jer čovjek i onaj koji drži predavanje, koji te podučava, on je čovjek koji drugi ljudi. Znači nekad je nerovozan, nekad je vaki, nekad je naki. Znači da znaš doći lijepo i postaviti mu pitanje. Druga stvar, da znaš ti sebe radi postaviti pitanje. To jeste da pitaš ono što te kori, ono što koristi tebi. Što tebe interesuje. Na primjer, kada dođe čovjek i želi nešto da sazna, zna da ima kod sebe mahana koje treba da izliječi. Neka pita o tim mahanama. Ne mora reći, ja sam taki i taki. A nek pita, na primjer, čovjek koji teško ustaje na sabah. Šta je lijek za tog čovjeka? Čovjek koji je iskušan da gleda što je Allah tabaraka ta'ala zabranio, kako da se riješi toga. Međutim, ljudi ponekad pitaju radi nekog drugog, kako bi omalovažio nekog drugog, ili kako bi ga uvrijedio. Pa kaže, kakav je propis onoga koji radi tako i tako, a on zna da onaj koji sidi pred njega da radi tako i tako. Pa ovaj kaže, njegov propis je taki, taki, taki, i znači postavi pitanje kako bi ovoga šta ne zgodi. Zato Allah vas nagradio, čovjek postavlja pitanje, prvo postavlja pitanje sebe radi. Postavlja pitanje sebe radi. Ponekad, ako se desi da želiš da podučiš nekoga ako je tu, postaviš na lijep način pitanje, na primjer o tom i o tome. Međutim, prva stvar o kojoj vodiš računa jeste da pitaš ono što interesuje tebe za tvoju vjeru. Što interesuje tebe. Kako ćeš ti popraviti svoj odnos prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala? Ako si, a sigurno jesi, negdje manjkav u nekoj stvari i tako dalje. I zato, ako pogledam u prve generacije, ako pogledam u selef, Subhanallah, braćo, vidjet ćemo kako su imali respekt prema onima od kojih uče. I kada su im postavili pita, postavljali pitanje. I koliko su saburali ponekad na grubosti njihovih učitelja. Međutim, ono što me dojmilo, e, izreka mama Šafije, kada kaže, kaže, kada bi bio ispred imama Malika, kaže, polako, polako bi, kaže, okretao svoje listove, kaže da zvuk tih listova ne bi, da ne bi, kaže, uzbudio, odnosno da ne bi zasmetao imamu Maliku. Znači, pogledajte čak i kako su listove pravrčali. Ne da kažemo ovo ili ono ili neka druga stvar, znači uzmite ovo sada, pa kroz ovo, znači vidite sebe u nekim drugim stvarima. Kaže, vodio sam računa kako listove okrećim, to jeste da se ne čuje. Kaže, da ne bi zasmetalo, da ne bi zasmetalo imamu Maliku. Znači, pogledajte kakav su imali odnos, prema onim od kojih uči. Zato što onaj koji te uči, on te uči Allahove vjeri. On te uči kako da uspiješ i na dunjalku i na hiratu. Tvoj babo je uzrok, tvoj babo i majka su uzrok tvog postojanja na dunjalku. I došlo si njihovim sebebom. Međutim, hoćeš ti sebebom babe i majke uspjeti na dunjalku i na hiratu, ako ti da lijep odgoj hoćeš, ako ti ne da lijep odgoj, i ako budeš možda na čemu i on, nikad nećeš kutari sa džahnama. Međutim, onaj koji te podučava Allah Allahovoj vjeri, on te podučava uspjehu i na dnjalku i na ahiretu. On te podučava kako da zaslužiš vječnost. Kako da vječno u džennat uživaš. I zato mora taki respekt da dolazi prema onome od koga učiš. I zato ponovno vam kažem, mjerilo po pitanju ovih stvari. Jer ima dvije, dvije krajnosti. Jedno su ljudi koji ne respektuju. I ponašaju se prema onome od koga uči znanje isto Što mi kažemo kada su zajedno ovce čuvali. Međutim, s druge strane imaš ljudi koji pretjeruju. Pretjeruju toliko da ga dižu na deređu na udhu billahi ta'ala božanstva. Šta je sada mjerilo? Odnosno, kako da znamo sredinu između ove dvije krajnosti? Mjerilo, odnosno sredina je da se vratimo kome? Prvim generacijama. I da vidimo kako su prve generacije koje je pohvalio poslanih sallallahu alaihi sallam, kako su se ponašali prema svojim učiteljima. I šta je mjera tu tako da kažemo, respekta, odnosno poštovanja. Pa tako ću vam spomenuti jedan primjer. Da vidite kako su imali, da kažemo, strahopoštovanje, respekt prema svojim učiteljima. Inače, možda ste čuli ste i spominjali smo predavanjima, ili ste negdje čitali, imena kao što je Ebu Hatim al-Razi, Ebu Zura'a al-Razi, tako da. Ebu Hatim al-Razi i Ebu Zura'a al-Razi su bili poznati učenjaci hadisa. I najinčete mnogo u hadijskim dijelima da se spominju ovi učenjaci. Ovo je prva, naravno, generacija muhaddisa. Znači oni se dolaze u generaciju posle imama Buharije. To su bili učenici imama Buharije. Prenosi se, odnosno, kaže se da je Abu Hatim Ar-Razi bio na samrti. Znači došlo mu je vrijeme kada su ljudi pomisli, evo sada će u ovoj bolesti umrijeti. Pa su mu njegova dvojica kolega, Alima, jedan je Ebu Zura'a Ar-Razi, a drugi je Muhammed ibn Muslim. Rekli su, hajde da odemo kod njega i da ga podstaknemo da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah. To jeste da ga postaknemo na nešto što se zove telqin. Šta znači telqin? Znači da nekome govoriš, reci la ilaha illallah. I zato je pohvalno sunnete kada čovjek umire, da ljudi, da bude neko pored njega ko će govoriti la ilaha illallah. Znači kako bi on ponavljao te riječi i kako mu to bile zadnje riječi koje će izgovoriti na dunjalku. Da na Allah tabarak wa ta'ala podari lijep sušetak. Međutim, postoji stvar za koja nema utemeljenja u sunnetu i hadis koji govori o tome su ili su slabi ili su lažni, a to je takozvani telqin nakon, nakon ukopa. Znači u nekim sredinama se praktikuje da ima ili neko ostane nakon što se čovjek ukopa, i da govori reci la ilaha illallah, reci gospodar mi je Allah, reci vjera mi je Islam, reci i tako dalje, znači aludirajući, znači na one stvari koje će biti pitane pa da na to odgovori. Znači to stvari koje nemaju utemeljenja u sunnatu Allahovog kusanika, alaihi salatu wasalam, ako je došlo u nekim predajama, te su predaje lažne ili slabe. I zato islamski učinjaci kažu da je taj čin novotarija. Međutim, da čovjek, da čovjek kada umire znači kada je na samrti, da bude neko ko će mu reći se, e, ko će pored njega govoriti la ilaha illallah, to je stvar koja je sunnet, koja je pohvana. Jer onaj kome je posljednje riječi budu la ilaha illallah, bit će, inša Allah i ta'ala, od stavnika džanneta. Pa su došli i rekli su, hajde da odemo sada kod Ebu Hatima Ar-Razija i da mu, da pored njega govorim ove riječi. Rekli su, hajde. Međutim, kada su, hajde tako da kažemo, kada su skontali, znači sam kada su vidjeli kome idu, idu Ebu Hatimu Ar-Raziju. Znači idu jednome od najvećih učenjaka hadisa, znači u istoriji Islama, a kojeg su oni poznavali i poznavali su njegovo znanje. I znali su šta je taj čovjek u nauci i u bogobojaznosti i u respektu i u ovome. Rekli su onda, kako da odemo tako lako njemu i da mu kažemo, e, slušaj, hajde reci la ilaha illallah. Zastidili su se da odu tako pred nekim, pred nekoga i da tako kažu nekome od koga su uzmali znanje. Pa su rekli šta sada da radim? Stid nas je. Da mu dođemo i kažemo mi sad njemu reci la ilaha illallah. Pa su rekli hajmo otić i doći sada pored njega. Stati, kad dođemo da ga posjetimo i kaže ponavljat ćemo hadise u kojima se govori o ovoj temi. To jeste ponavljat ćemo hadise u kojima se govori da kome zadnje riječi budu la ilaha illa la, da će ući u džennet. Pa kaže ti, spomeni neki svoj lanac, reci pričao mi je taj, taj, taj, taj, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, reću ja, pa će ga to podstaknuti, pa će reći la ilaha illa la, i govorit će la ilaha illa la. Znači pogledajte kako su imali sramopoštovanje, kako da se obrate nekome. Pa su ušli kod njega, on je bio ležao Pa je počeo jedan od njih i rekao, pričao mi je taj i taj, njemu pričao taj i taj, njemu prenio taj i taj. Znači, misli da citira cijel lanet prenosilaca do ashaba, do poslanika sallallahu alaihi wasallam, da kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kome je posljednje riječi budu la ilaha illa la uče u džennet. Međutim, kada je počeo da citira te ljude, zbunio se. I stao je. Pa je došao drugi. Pa je rekao, prenio mi je taj njemu je prenio taj, njemu je prenio taj, pa se i on zbunio. Znači nije niču da da se zbune, znači dolaze, zamislite trenutak kada čovjek napušta, kada čovjek od duša napušta tijelo. Znači da zamislite samo to, ne kod sebe, nego da ti sada pored nekoga i da znaš da u toj sobi u kojoj se ti sada nalaziš, da u tu sobu dolazi melek smrti. Da u tu sobu dolazi melek smrti i da uzima nekom je dušu. La ilahi bila. Subhana, slušao sam predavanje, ne znam da li sam spominio, od jednog islamskog daje doktora, on je doktor medicine, poznati doktor medicine, zove se Khalid Džubeir iz Saudijske Arabije, on inače uh, jedan od najpoznatijih uh, doktora. Uh, međutim, isto tako je, mašala, Allah tabarik wa ta'ala mu podario znanje islamsko i mnogo drži predavanje. Međutim, dosta spominje dosta spominje svoje slučajeve koji su se dešavali, znači, sa njim kao doktor medicine. I kaže, jedne prilike, kaže, bio sam, radio sam tada u bolnici u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, kaže, imam smo jednog pacijenta koji je bio otprilike mjesec dana u komi. I nikako se mjesec dana nije budio. I moj, kaže, rak na mozgu. I kaže, bio sam, kaže, u džami, jeli, džami bolnice je klanio, kaže, došli su mi i rekli su mi, znači, da hoće da mu daju infuziju, međutim, nikako ne mogu da pogodaju. Pa sam kaže otišao ja, kaže da mu ja to uradim, jer kaže bio sam tada dežurni doktor. Kaže taj čovjek mjesec dana se nije budio. Kaže došao sam, uzeo sam ruku i nisam nikako, kaže isto imao sam problema da mu dam infuziju. Kaže mjesec dana taj čovjek ništa nije govorio. Kaže tom trenutku je progovorio i rekao je, doktore, nema fejda od toga što radiš. Kaže, meleci su došli, kaže, ja i vidim kaže oni su kaže u sobi. Svala Allah čovjeku kada umire u trenutku smrti, znači da je tada do još na dunjalu da vidi prizor ahiret. I tada čovjek vidi ili svoje mjesto u džennetu ili džahnam. I tada može da vidi i meleke. Kaže ja, kaže vidim, kaže oni su ušli u sobi, u sobu kaže nema fejde od toga što radiš. I kaže u istom nakon nekolike minute, znači pokazalo se da je čovjek umro. I kaže ja zamišljam. Kaže da sam ja u to i toj sobi u koju dolaze meleki smrti i čovjek uzme dušu. I za to zamisli. Znači uopšte šta znači prizor da čovjek bude... Pre... Znači to je za samog čovjeka koji tu prisustvuje znači jedna velika, jedna velika poruka. Jedna velika pouka. I zato svako prisustvojenje dženaze jeste također pouka za čovjeka. Mada ljudi o tome ne razmišljaju. Čovjek ne zna uzeti pouku iz... Odnosno, ne zna uzeti pouku kada prisustvuje, kada prisustvuje dženaze. U svakom slučaju, radi takvi slični stvari su se zbunili. Jebu Zura'a razi Muhammed ibn Muslim. I kaže, znači, jedan i drugi se zbunili. Ebu Hatim ar razi još uvijek ležao kao živ. Kada je čuo da su se zbunili, rekao im je, ustanite me. Rekao im je, ustanite me, dignite me. Pa zga kaže, digli. Pa im je kaže, počeo da citira semed, odnosno lanac prenosilaca tog hadisa pa im je rekao prenio mi je ta i taj, njega je obavijestio ta i taj, njega je obavijestio ta i taj, njega je obavijestio ta i taj, znači sve lanac prenoslaca, do ashaba da je čuo poslanika sallallahu alaihi wa sallam će u džennet ko kaže, kom je posljednje riječi budu la ilaha illallah. I kaže onog momenta kada je izgovaro onaj ha na illallah, da tada ispustio svoju dušu. I zato jedna od odlika ljudi koji traže znanje, jedna odlika učenjaka jeste da im Allah tabarak ve ta'ala podari lijep svršetak. I da lijep odu sa dunjavuka. Da odu u momentu da umru, da im Allah tabarak ve ta'ala uzme dušu, znači kada radi neku dobu i lijepu stvar. Naravno, najljepša stvar i najljepši svršetak da ti Allah tabarak ve ta'ala podari smrt na Allahom tabarak ve ta'ala putu. Da ti podari smrt u džihadu. Znači to je najljepši svršetak koji može biti. I znate koje su odlike šehida i tako dalje. Međutim, poslije toga dolazi da ti Allah tabarak wa ta'ala uzme dušu dok radiš neku pokornost. Naprimjer, ima ljudi koji umru dok klanjaju. Znači, doklanjaju, znači na seđdi ili na kijamu, Allah tabarak wa ta'ala im uzme dušu. Subhanallah. Znači, ja znam, naprimjer, u mene rahmet Lena, znači, ja od kako znam za sebe, znam da je klanjala, da je postila, da je bila pokrivena, da je vodila računa, kad mnogi ljudi nisu vodile računa. Allah te wa ta'ala poživio do 90. godine i nikada nije ostavljala namaza. I kada je bila ne znam kako bolesna, i ovo nikad nije ostavljala namaza. Allah te wa ta'ala je podario smrt da je umrla u Ramazanu. Imala je skoro 90. godina, postila je. Klanjala je podne namaz i zaspala, rekli rekla je probute me da klanjam ikindiju. Došla je strina da je probudi na ikindiju, našla je da umri. Znači to je jedan primjera, hajde tako da kažemo, lijepog svršetka. Isto tako da čovjek umre, na primjer, na džumi namazu da umre na seđdi. E, imali ste priliku možda da gledate na internetu onog šeha koji umire dok drži predavanja, znači se sto lijep svršeci. I zato ljudi, međutim ono što ako bi čitali i ako bi obratili pažnju na biografije učenjaka, vidjet ćete da većini njih da Allah te barek ve ta'ala dao lijep svršetak. Naprimjer, možda sam vam spominio primjer šeha Abdul Fettah al-Marsafija, jednog poznatog karije i alima kiraeta u Medini, inače poreklom bio iz Egipta. Allah tabarak wa ta'ala mu je dao da je umro, e, učenik pred njim učio hatmu, učio Kur'an i došao je učio suru Mulk. I učio zadnji ajet na prvoj stranici: Innal ladina jahšavna rabbahum bil gajbi, lahum magfiratun wa ajrun kabir. Oni koji se budu bojali Allaha i ako ga ne vide, njih čeka oprost i čeka velika nagrada. I dok je učio taj ajet, šeh je preselio. Isto tako sam spominio smrt rahmet rahmetli šeha Abdul Kadira Arnauta, Allah mu džennet podario, da je uh, prije Ramazana obavio umru. Ramazan je bio cijeli spostio i došao je mjesec ševal i postio šest dana ševala. I u četvrtak, u četvrtak je završio sa šestim danom ševala. Sa šestim danom mjeseca ševala. I kada je završio, kad se iftario šesti dan ševala, rekao svojoj ženi, e sada smo upotpunili. Sada smo upotpunili. To jeste, jel, misleći na hadis ko isposti Ramazan, zatim šest dana ševala. Zatim je zaspo, žena je došla da ga probudi na sabah namaz, našla ga je da umro. Znači da je napustio dušu neki pola sata prije, prije nastupanja, znači zore, odnosno u zadnjoj trećini, u zadnjoj trećini znači. Znači sve su to, sve su to lijepe stvari. Također kumne petko. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže kao što je došlo hadis koji zabilježi imam Ahmed u svom musnadu da onaj ko umre u danu petka ili u, oči petka da će Allah tebarak da će ga Allah tebarak taala sačuvati od kaburske od kaburske iskušnje od kaburske kušnje. Znači sve su to stvari, sve su to znakova lijepog sršetka. Zato čovjek mora moliti Allah tebarak taala za lijep sršetak. Mora moliti Allah tebarak taala da mu ti zadnji trenuci na dunjalku budu lijepi. To jeste da mu budu u pokornosti. Što znači u isto vrijeme da čovjek mora da strahuje svoje grijeha. Jer možda baš tada, znači radi nekog svog grijeha, baš tada U zadnjim trenutcima da ti Allah tabaraka ta'ala ne podrži. Da ti Allah tabaraka ta'ala ne dadne svoju po, po, pomoć. Kao kazna za neke igre koji se radi. I zato uvijek pogledajte koliko puta dolazi do izražaja strah, strah od, znači strah od griha. Draga braću, to su bile one neke, da kažemo, samo e, nekoliko stvari gdje možemo da se podsjetimo na vrijednost znanja. I zato vam kažem, Znači, ovoj stvari, znači, se mnogo može govoriti. I kada bi ostali da tumačimo cijelo poglavlje o ilmu iz Buharije, trebalo bi nam i mjeseci i mjeseci. Međutim, ja samo kroz ovo mogu da vas podsjetim, da vas podstaknem. Možete sami da se vratite na knjige, znači, u kojima se govori o vrijednosti znanja. Znači, ima, e, prevedena je skraćena verzija od Hafza ibn Abdul Barra. To je jedna od najljepših knjiga koja je napisana o vrijednosti traženja znanja, odnosno o adabima prilikom traženja znanja. I zato vas savjetujem da se vratite na tu knjigu i da vidite kako je Selef, odnosno kako su se prve generacije ponašale prilikom traženja znanja. I ova je stvar na koju čovjek sebe uvijek, uvijek mora podsticati. Jer kao što sam vam rekao i spomenuo to na početku predavanja, da je uzrok čovjekovog uspjeha i na Dunjaluku i na Ahiratu čovjekovo znanje. Znači to znanje koje naravno ako je ispravno, ako je znanje na Kur'anu i sunnetu, bit će uzrok čovjekovog uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu. Molim Allah tabaraka ta'ala da nas smiluje i da nam oprosti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. S tim što vam samo napomnijem da ako bude ona naša predavanja u stvari što mi zovemo medresa, ili tačnije predavanje iz Umdetul Hkam, iz uh, Tahavijske akide, iz Umdetul Fikha, da je sutra ko bude ovdje u 7, u 7 sati. Naravno, također one koji ne znaju ili koji nisu čuju, također e, srijedom u 7 sati kod mene u kući, biblioteci je predavanje, odnosno čitanje Zadul Ma'ad, a četvrtkom i petkom ovdje na ovom mjestu, znači u školu Kur'ana, poslije sabaha, tačnije u 6,5 sati je predavanje iz Buharije, iz Tafsira, Ibn Kesir. Pa onaj koji želi, znači, mimo ovog predavanja, vrata su, vrata su što se kaže, otvrno. Da vas Allah, tabarik ta'ala, nagrada.